Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam emma ba'd Kao što je najavljeno mi nastavljamo sa sa započetnom ciklusom predavanja vezanih za Ešarije Maturidije odnosno centralnim pitanjem kroz ovo predavanje da li su Ešarije Maturidije Ehlusunova džemaa kao što se tvrdi danas dosad je bilo znači otprilike nekih šest predavanja gdje se nastalo onako polako pojedinačno na navesti e, mnoge stvari, mnoge pojedinosti vezane za ove dvije skupine počev od e, od samog početka jel, E, gdje sam naveo znači u prvom predavanju gdje sam naveo e, razloge e, zbog kojih je bitno govoriti o ovoj temi o šarijama, maturidijama naravno ova tema koja nije poznata kod nas, odnosno ove dvije skupine koje su malo poznate, osim ono što se zna, jel da zvanično, zvanična vjeska institucija je na, na akideskom mezevu Maturidija, Međutim, uh, na kojoj akidi ta, ta, uh, taj mezheb akidecki, koliko smo slaže sa onim ispravnim, e, znači to je ono pitanje uh, na koje se mogao naći odgovor tokovi svi predavanja. Nakon toga, znači, jedna, uh, nakon toga je bilo pojašnjeno jel, uh, uh, šube, određene šube koje su vezane za ovo pitanje, a njih ima, jel, njih ima dosta, dosta šubi koje su vezane za ovo pitanje, uh, E, e, naročito e, određene šube koje su vezane e, za, e, od, za to što se prepisuje šejh od islam ibn Tejmije, ibn Tejmije da je on u stvari bio od onih koji je smatrao da su ešarije maturidije u stvari ehle sunneva džima pa se došlo sa nekim njegovim izjavama i tako dalje pa smo e, nastavili da odgovorim na to što se pokušava jel, navesti od njeg lažno jel, e, i, i, i krivotvoreno jel, da je on bio na tom stavru, u stvari jel, to je bio jedan od učenjaka koji je on i Ibn Kajim i, i neki drugi koji su a, najdetaljnije i najdosljednije pojasnili jel, a, zabludjelost ovog akideskog pravca pa je zaista smiješno i, i, i nepriliči jel, da se njemu pripiše ovakav stav nakon toga smo jel, a, spomenuli jel, a, šubhu koja je vezana za za pitanje e, mnogih učenjaka velikana ovog umeta poput Ibn Hađara, Nebevija, Behekija, Sujutija, mnogih drugih učenjaka e, za, koji, za koji se kaže da su bili arije i kako onda reći da šarije nisu ali su na džimaja, odnosno da nisu na ispravno akidi, pa onda, a ovi učenjaci bili na to akidi, pa smo govorili o tome, jel? Da ne, da ponavljamo to. Također nakon toga došla ona, ona, treća, ona treća šuba koja je bila vezana za ovo pitanje, da pitanje šarije maturidija, a to je da da je većina, da je većina današnjeg umeta u stvari na akide šarija i maturidija, pa kako onda da ne bude on, e, od akide i, i odgovorili smo i na tu šubu, znači dokazuje se sa, e, sa time da, da je stvari da su e šarija i maturidija ehlasunu džema, što je većina umeta na tome, a u stvari odgovorili smo da u stvari nije većina umeta na tome, nego su većini e, e, islamskih škola izučava ta akida, a ne, a ne da je umet na tome. Također četvrta šuba da je u stvari Ebul Hasan Rešar nije došao ni sa čim novim u akidi, nego da je on stvari jel, da je on porazio e, Muatezi, da sa njima se raspavljao e, muslimanske filozofe i, i tome slično. Jel. E, poslije toga na smo ušli direktno u temu, smo govorili smo u stvari ko su Ešarije Maturidije, odnosno da su oni jel, e, dvije islamske sekte, E, koje u, e, koje u svom potvrđivanju akideskih uvjerenja su slijedile pravac ilmul kelama, znači islamski skolastičari takozvani. E, e pa smo pojasnili jel, šta, je, šta je to ilmul kelam, šta su učenjaci, šta su učenjaci četiri mezeba rekli o ilmul kelamu, Nakon toga smo jel, ušli direktno govorili o nastanku i razvoju Ešarija kao akideskog pravca, Eh, kada je živio Ebul Hasan Ešari, eh, kako je prošao kroz tri životne faze u, svoj, u svom akideckom razvoju, u svom životnom vijeku i kako se on svojom današnje šarije se drži one druge faze na kojoj je bio, a ne drži se one treće faze na kojoj je umro, gdje se vratio na meze eh, Selefa, na akidu imama Ahmeda, kako on sam kaže, jel? nakon toga smo spomenuli jel, najistaknutije očenjake, najistaknutije očenjake šarijskog mezeba, poput jel, Bakilanija, Širazija, e, Gazavija, Đuvenija, Razija. Ko su bili učenjaci, kada su živjeli i šta je poznato o njima. E, I ona vrlo zanimljiva stvar da su se e, četvorca od ovih pet spomenuti vratili pred kraj života na Fidu, Ehli, Sunneval, Džema, da su napustile šarijski pravac gdje su oni jasno to e, naglasili knjige prenaceno u knjigama, ne samo o knjigama našim, kako kažemo našim, e, nego u knjigama čak koji prenosi jel, učenjaci jel, e, e, šarijski. Nakon toga smo govorili jel, e, o nasta, e, nastanku i razvoju maturidija, e, kroz koje faze prošao ova, ovaj mezeb. Naravno, maturidije su dosta kasnije došli poslije, e, poslije šarija, koje danas u svijetu imamo poznate maturidijske škole i tako dalje. I poslije toga dolazi e, vrlo zanimljiv dio, a to je e, onaj, onaj historijski ili historijski prejle širenje šarijske i maturidijske akide u ovom umetu, kada se proširio, na kojim mjestima, kako je to počelo, kakav je bio otpor učenjaka s proširenja tog akideskog mezeba i tako dalje, i kako je prevlagno u ovom umetu da, da se na, na, danas, na, na većini islamskih univerziteta i škola izučava šarijska i maturidijska akida. Nakon toga smo jel, pojasnili e, Eh, u čemu je razlika između šarija maturidija, u kojim detaljima je razlika između njih, pa, pa smo jel, pojasnili u stvari da se samo u jednom pitanju, eh, krupnom pitanju, oni razlikuju, oni razlikuju u, u, u svojoj akidi, a u stvari sve ostala pitanja kojima se razilazi su, eh, su sporedna, odnosno detaljna pitanja nekih, nekih osnovnih temeljnih akideskih stvari. Tako da nema velike razlike između šarija maturidija. E, poslije toga smo govorili o akideskim osnovama Šarija Maturidija u kojima su se složili e, sa akidom Ehli Sunne Vrđema. Pa smo naveli e, tih nekih e, 12 poglavlja, 12-ak dijelova akideskih cijelina u kojima su e, Šarije i Maturidija različili sa akidom Ehli Sunne Vrđema počeo od, od e, prva stvar od izvora sa kojima se uzma akida, drugo o imanu, pa treće o kaderu, poslije toga dokazivanje postojanja Allaha, e, poslije toga kao peto o tevhid, govorimo kao temelji u kojima se različite akidu, mesec ono džma, nakon toga šta je prvi važib e, e, svakom čovjeku, e, sedmo e, sifati Allahova svojstva, kao najpoznatiji u čemu se različita akidom Ahlusuna Džma. Nakon toga osmo Allahov govor, deveto e, gdje se nalazi Allah Želešanuhu i da li će se vidjeti na, sunje, na, na Ahiretu. E, deseto mudro stvaranja, jedanaesto tekvir i dvanaesto podjela akide, kako oni dijeli akideska pitanja na ona koja se vraćaju čisto na razum i na ona na koja se vraćaju na, na širijski tekst Kur'ana i Suneta. E, e, Također je vrlo je bitna stvar ona da, da se razumije po pitanju njihovog razumijevanja tekfira i kada oni tekfire. I opet naglašavam, ovo je vrlo bitno da bi se razumijelo odakle, da nam, odakle nam se pojavi neko poput, e, poput e, osobe e, samija džeke pa da dođe sa nakvim nebulozama i smijurijama kada priča o islamu i kada tumači i kada piše i tako dalje. Eh, odakle dolazi da on, da on, eh, da on smatra one koje naziva vehabijama, jel, eh, da ih onako kako onako naziva, da su oni stvari te harižije koje su, koji su na, na, o kojima govori poslanik sam sallam u hadisima, odnosno hadis koji govori o harižima, on, on ispušta danas na, na oni koje naziva vehabijama i po čemu će nas neko prepoznati i tako dalje. Uglavnom, poznato je taj čovjek gdje je učio, kod koga je učio i na, na čije tumačenje se islama vraća, odnosno na, svi se vraćaju na, na, na Zahira Kelf, eh, Zahida Kelferija i svi od njih crpe ta, to neprijateljstvo prema, prema onima koji pozivaju na izvorni islam, na praktikovanje suneta i na, na, naravno na, nazivaju ih raznoraznim imenima poput eh, Vehabija, terorista, Selefija i tome slično. E, odnosno šta je ovdje vrlo bitna stvar? da se razumije odakle to odlazi i, i zašto a, takav otrov sije a, ona, ona, one strance koje siju poput jel, stranice e, Ebu Hanife i tako dalje, e, institut Ebu Hanife i tako dalje, na kojima, jel, na kojima se e, širi ta šarijsko-maturidijska e, akida i u kon, e, preko, preko koje se jel, e, e tekfire se jel, e, Ibn Taymiya, Ibn Qaim, današnji učenjaci, e, e, Bin Bazu, Thaymin i mnogi drugi, jel, e, E, s koje strane oni dolaze do tekvira, to smo pojasnili, vrlo bitna je stvar, a to je da oni smatraju, e, znači, e, ovdje je vrlo znači, jedna neprimjerena stvar, to da su oni u akidi murđije, znači u akid, e, odnosno u imanu su murđije, znači kod njih dijela ne ulaze u iman, apsolutno. Znači po njih je, kod njih je, e, ko, kod murđija inače, znači e, čovjek šta god uradi ne može izaći iz islama, osim neke određene stvari, jel? Prvo tome kod njih tekfir malo te ne, ne postoji, jel? osim da čovjek sam izađe iz islama, ali da uradi neko djelo, neko djelo i neke riječi, jel, i, i da, ga zbog toga, da, da se zbog toga potekvir, tako kod njih ne postoji, kao što kod tada sunala džemada, ima određena djela koja izvode iz islama, jel, kod njih to ne postoji, jer su murđe po akidi, nego s koje strane prilaze tekviru, to smo naglasili i zaista ima smisla da se naglasi, da se razumije, da se ne bi desilo našim sestrama, braće, da upadaju rastrov sa njima i da se čude i da se ibrati i da pokušavaju sa njima da se raspravljaju, a u stvari ne razumiju s koje strane su oni skrenuli, jel? odakle njih takav dalalet. Pa s te strane što kod njih je tekfir, tekfir je onog, ono ko vjeruje nešto što mu je vađib da vjeruje. Kako? Pa muslimanu je svakom vađib da vjeruje da je Allah Žešanu iznad Ašer, Allah Žešanu to kaže sedam kuranskih ajeta. Ar-Rahman, Ašer, Steba i tako dalje. Allah Žešanu se iznad Ašer. I kod njih ko to vjeruje, ko vjeruje, ko vjeruje da je na nekom mjestu, poput, da je iznad Arša ili da je na nebesima, kod njih je to kufr. Znači, s te strane su oni ošli udalati. Odate, te, te strane dolazi kod njih tekvir. Oni, oni tekfire, one koji uzimaju sifate Allahova svojstva onako kako su došli u Koranu i Sunnetu. Gdje Allah šano sebe opisao kako je se opisao, gdje, gdje ga opisao poslanik sam sredem i ko uzme ono što je došlo tako kako to razumio, kako to razumio poslanik sam pojasnio, jaskabi prihvatli i selepov umeta kako su prihvatili, kod njih, kod njih uzme to tako kako je došlo, kod njih je to kufr. Zašto? Zato što imaju e, tako zvano jel, ona, a, kod njih to pravilo, da se ne smije, kao navodno, jel, to površno njihovo tomačenje, jer time upoređujemo Allaha Đelašanuhu sa njegovim stvorenjima, a to je kufar. Znači, s ove strane dolazi njihov dalalet i ono da tekvire nekoga, pogotovo učenjake i tako dalje. A u stvari, to se vraća na, na njihovo pogrešno tumačenje, pogrešno razumijevanje ovih stvari, odnosno, e, E, zato što su akideske temelje zgradili na razumu, odnosno to su naravno uzeli od filozofa, jel? A šarijaske tekstove, jel, e, kroje prema onome što su zacrtali prije toga, jel, e, na osnovu svojih razuma, odnosno filozofskih nekakvih premisa, premisa i nekih neki postulata uh, razumski i tako dalje. E, e, Helen Neyse, znači, e, ovo pitanje tekvira, zašto tekviri nekog, treba dobro znati, znači, zašto, zašto tekviri nekog, iz koje strane prilazi. Tako da se nema potrebe za marat da se njima odgovori, da li je Šejh Ufemin rekao to što je rekao, i, jel to vodi u kufr nije kufr to što je rekao Ufemin, jel, E, na osnovu njihovi jel, e, budalastog načina pristupa islama i tumačenja, da se čovjek zamara ovdje, da vidi šta je rekao Zemin, je li to kufr, nije kufr i tako dalje. Da se time čovjek ne zamara, jer u stvaru u osnovi u njih je, znači taj osnovi temelj pristupa u ovoj temi je čisti dalalet. Pa nema potreba da čovjek jel, pokušava odgovoriti na te stvari. E, znači, naveli smo tih e, e, e prijateljom ti predavanje, tih dva, e, 12 tih nekih e, temelja, cijelina, osnovni kojima se, mada njih normalno ima više, u kojima se šarije maturidije razišle sa akidom ehlu sunnu ađma, da bi nakon toga spomenuli u stvari, stvari i, i što je lakše zapamtiti. Znači imaju uh, cijeline, akideske cijeline u kojima se šarije maturidije složile sa akidom ehli sunnu ađma i njih je dosta manje pa ih je lakše zapamtiti. Pa smo to navjeli i opet ponavljam. Znači, uh, šarije maturidije se složi sa akidom ehli sunnu ađma u tri stvari, a maturidije su za jedno više sa četiri stvari. Znači, šarija se složi u tri stvari, a to je pitanje gajba. E, sva pitanja vezana za gajb, znači kaburski azab, dešavanja sumnje dan, proživljavanje vaganja dijela, prelazak preko sirata, šefat, žene, džehennem i tako dalje. Oni se u tome složi sa akidom ehli sunnum džema. Naravno, zašto, zašto, zašto se složi? Zato što oni kaže, jer u ovim stvarima, jel, ne, u tumačenju ovih stvari, pristupo njima ne učestvuje razum, nego samo šarijetski tekstovi. To kaže, to razum ne može dokućiti. Na osnovu njihove, jel, jel, pogrešne podijele, jel, akideskih pitanja. Pa se u tome složili, potrafili. Onda druga cijelina koja se složi s akidom mehle sunna džema je pitanje počinioca velikog grijeha. I u tome se složi, to druga stvar. I treća stvar čemu se složi s akidom mehle sunna džema to je pitanje ashaba i, i redosti pravovjernih halifa, četvorci halifa. Znači, ovo su tri stvari u kojima su se e, šarije maturidije složile sa akidom Ehlesa s tim da se jel, još jednu dodatnu stvar, a to su maturidije složile po pitanju kadera sa Ehlesa džema za razliku od šarija. Znači, to su pitanje njih, čovjek ako zapamati, znači, to je stvar čemu se složilo. On svim osnovnim stvarima su se razišli, u nekima više, u nekima manje i tako dalje. Odnosno, To je rezultat toga što je njihov meze, bakidijski meze, postao u stvari mješavina, nešto između muatezijsko-đehmijske, znači muatezijsko-đehmijske akide. Znači uzeli su stvari od džehmija, uzeli stvari od muatezila i, die, i stvari ove koje smo ti četiri spomenuli od akide ehle sunne valđemaa. I to je, ta, to je ta kombinacija koja se zove ešarijsko-maturidijska akida. E, i na kraju došli smo do ono što je cilj večeras da se pojasni, a to je a to je znači završna završna predavanje, završna cjelina, a to je koji su učenjaci rekli da su Eš'arije Maturidije, da Eš'arije Maturidije nisu ehli sunne vel džemaa. Znači o tome govorimo i završna stvar da napravimo neki rezime svega kazanog. E, što se tiče e, učenjaka koji su E, rekli da šarija maturidija nisu ahli sunnova džemaa. Uh, e, njihov, uh, njihovi stavovi se mogu podijeliti u dvije cjeline. Prvo, oni učenjaci koji nisu direktno rekli ovim riječima, da kažu ešarija ili maturidija nisu ahli sunnova džemaa, nego na drugi način koji kako su rekli, iz koji se, se direktno razumije da u stvari ešarije Maturidija nisu ahli sunnova džemaa. A, dok druga, druga cijelina su oni učenjaci koji su jasno riječima naglasili da šarija maturidija nisu ehli sunne val džema. E, pa prva skupina, znači ti koji, koji nisu direktnim riječima, mnogi oni nisu mogli, a nisu živjeli za, za vrijeme kad se po, po, pojavio e, e Belhasan Ešari. Prvi učenjak, znači, iz čije se govore razumije da su Ešarije, e, da Ešarije nisu ehli sunne val džema, u stvari je e, imam ehli sunne val džema, to je imam Ahmed Rahimahullah, E, koji je za uh, skupinu Kullabija rekao da su oni novotari. A u stvari, Ebu Hasan Ešari, u stvari, on je slijedio e, Ibn Kullaba. On je, znači, ono, znači, prvi koji je došao sa tim e, da se određeni, određena svojstva sifati, tih sedam svojstava, prihvata na osnovu razuma, a da se ostali ne prihvataju sifati, je prvi je došao Ibn Kullab, pa ga je u tome naslijedio Ebu Hasan Ešari. I od njeg do počinja. Znači, i za nje kaže Imam Ahmed, znači, od, za tog Ibn Kulaba kaže da je, da je on notar. A Ibn Ebla Hasan Nešar je naslijedio ga Ibn Kulaba ono sa čime je došao. Prema tome, znači, istog se direktno razumije stvari da tim riječima Imam Ahmed e, e, e, e, kaže i za Ešarija ono sa, sa čime je došao, da je to u stvari, da je to novotarska akida, da, a čim je novotarska, znači nije akida Ehli Sunneva Džema. Također, Imam Ahmed Ibn Medini, Ibn Medini su izjavili da, e, sa druge strane, znači, obava učenjaka Imam Ahmed Ibn Medini su izjavili da oni, eh, oni koji se bave ilmu kelamom, da nisu ehli sunne. A nema, jel, e, nema sumnje, jel, e, i to same šarima turide priznaju da su oni, da su oni kelamističke skupine, da su, da su ilmu kelam, da je njihov pristup akideskim temama usvali ilmu kelam, jel. Eh, Prema tome, znači, iz ovog se e, jasno i nedvosmisno razumije, jel, e, ako oni kažu da, da, e, da ilmo, ono, oni koji se bavi ilmo, kelam, nisu, nikdo je stalo, jel, su umna džemana, a šarije maturije su kelamističke supine, nema sumnje da se iz ovoga razumije, jel, da imam Ahmed i, i Ibn Medini smatraju da, da u stvari ešari maturidije kao, kao kelamističke skupine nisu ehli sunna džema niti mogu biti, jel, pošto su te skupine novotarske, jel. E, drugi od učenjaka koji je rekao, e, je Ebu Nasr eh, Siđizi, eh, eh, on, je, on kaže da su, kaže, Ešarije, novotarska sekta koja je štetnija od Moatezila. Pa znači, Ešarijsku sektu, Akidesku je nazvala štetnija od Moatezila, jel'o? a, jel ona koji koji izučavao i čitao jel ono na čemu su Mu'tazile nema sumnje jel da, da su oni da su oni skrenuli nema razilaženja među učenjacima jel da su Mu'tazile jel e, islamska sekta zabludjela sekta takođe e, e, imam Ibn Huwayz min Dad malikijski učenjak e, komentarči će reći imama Malika da nije dozvoljeno svedočenje novotara, znači kod kadije je kad dođe da, da, da, da sudmi e, šehadat svedočenje kaže da znači e, on, on je došao da tumači riječi mama Malka koji kaže da nije dozvoljeno da na otari da budu svjedoci na sudu. E, kaže e, ovaj učenjak Mindad kaže kod kaže kod imama Malika su novatari e, narodno kod imama Malika i ostali učenjaka iz Mesoba Malikijskog, Kaže, kod imama Malika su novotari, oni kaže koji se bave ilmul kelamom. I kaže, dalje nastavlja u tekstu, kaže, svejedno bili oni Ešarije ili neki drugi. Znači, jasno naglasio. Kao i ovaj gore, e, kao i učenjak prijateljnika koji spomina, e, Siđizi, gdje je jasno naglasio znači, da se Ešarija novotarska sekta, koja je gora od Moatezila, ovaj također učenjak Ibn Huvez Mindad, kaže, znači, da su, da, znači, da se, e, da se pod novotarama ima Malik smatra, znači, one koji se bave Ilmul Kelamom, svejedno bili one Ešarije ili neki drugi. E, također e, šafijski učenjak Ibn Surejić e, koji je bio suvremenik Ebu Hasana Lešarija e, on je negirao takozvani tevil a tevil je stvar iskrivljeno tumačenje ajta u sifatima e, e, on je negirao znači žestoko se protivio tom tevilu koje je došlo strane Moatezila, Ešarija, Džehmija i ostalih E, i u tom u, u tim svojim riječima znači u istu vrstu je svrstao i Mu'tezile i Ešarije i Džehmije znači svrstao sa ostalim sektama na uh, Džehmija i Mu'tezila a čini se što sa ostalim sektima znači nema sumnje jel, da ne mogu se oni smatrati jel, da su oni ehle su na džema a da je on svrstava uh, u sekte Mu'tezila i Džehmija i stavlja ih na isti nivo uh, također učenjak šafijski učenjak Eh, Ebu Hasan El eh, Kerđi eh, on je za sebe on je za sebe negirao svoje vrijeme znači kada je već počeo da se širi šarijski, šarijska akida šarijski mezeb on je odbijao za sebe da se pripiše Ebu Hasan El Kerđi da se pripiše znači, njegovom akideskom pravcu i odricao se, znači u svojim knjigama na nekoliko mjesta kaže da se odriče i da negira da on sljedbenik Ebu Hasan Ešara i da ga slijedi u akidi. E, naravno, jel, ovo se e, direktno razumije, znači čime negirao to, da, da je on i bio na stavu, da, da je ono sa čime je došao Ebu Hasan Ešari, znači ono što su uzeli od njegove, njegove druge faze životne, da je to, da je to novotarija i da to nije Ehle Sunava džema. E, e Hanbeli skučenjak Ibn Kudame, e, u svojoj knjizi Monaze Ratofil Islam, E, kaže jel, da su ešarije novotari ovim riječima, znači no, da su ešarije novotari, vidatori. E, također e, šafijski učenjak Ebu Hamed el e, Isfire Aini e, nije obrajao ešarije u sljedbenike imama šafije. Pa je odvojio, ovaj učenjak je znači, odvojio usuli fik šafije od usulu fuka im, e, e, usul fik ešarija od usulu fika imama šafije odnosno čemu se radi? Znači, e, imam Šafija, koji je napisao poznat, prva knjiga iz Sulu Fika koja je napisana, napisao e, imam Šafija, a to je knjiga Risala. E, naravno, jel, e, u vrijeme imama Šafija nije, nije, bio, nije bilo Ašarija, niti Ašarijskog mezeba, e, Akidetskog. E, pa ovaj ženjak, nakon, nakon e, kada se e, raširila Ašarijska Akida, a a usul fik uglavnom a, e, su a, e, hizmet toj nauci, toj oblasti radili, radili oni koji su bili a, e, a, ušli u ilmu kelam, pogotovo učenjati šafijskog mezeba. Pa je on, znači, kada je, kada je vidio jel, da su ovi, šari, a, ovi učenjaci šafijskog mezeba koji slijedili šarijsku akidu, a, da, su, da su bili na toj akidi, a da su bili na mezebu šafije, e, on je došao svjesno i napisao i govori o tome da ostvari e, u Sulu Fik, koji je došao u knjizi imama Šafiju Risala, prva knjiga koja je napisana u Sulu Fiku, e, i razdvajao je od onog sa čime su došli Ešarije sa Usulu Fiku, jer su Ešarije u, u Sulu Fiku kao, kao, kao oblasti kao naučno islamskoj oblasti, unijeli su mnoge mesele, mnoge teme koje su vezane za ilmu kelam, odnosno ono što, one novotarije s kojima su oni došli u, u, u, uh, sa svojim jel, novotarskim pravcom akideckim. Pa su mnoge stvari unijeli jel, u sulfik koji nema fajde nikakve da se izučava, koji su matrne zaprljali ovaj, ovu, ovu oblast, islamsku oblast u fik sa tim e, šarijskom maturidijskim tim nekim meselama koje se vraćaju na njihovu jel, akidu koje, u kojoj su oni skrenuli u mnogim stvarima. E, također učenjak Al-Harari, Abu Ismail Al-Harari, e, koji je napisao poznatu knjigu Zemul Kelam, e, Zemul Kelam, sva što znači kritika Kelama, znači Ilmul Kelama, kel, uh, Kelamista, uh, za nje kaže Subki, uh, ša, uh, šafijske, šarijski učenjak, Subki, kaže da je on proklinjao Ebul Hasana Ešarija i da Ido je napustio svog šejha Al-Qadi Al-Qadi eh, Iyada da je napustio svog šejha zbog toga što je bio ješarija. Nije htio da kod njega uči, nije htio da nastavi kod njega da ga slijedi zbog toga što je bio ješarija. E, eh, e, eh, deveto, e, šejha Islava Ibn Taymiye, naravno Ibn Haim, to su poznati učenjaci koji su na razne načine u mnogim knjigama u šejha Islava Ibn Taymiye preko deseta knjiga je e, većinu knjige posvijeti u odgovorima e, na, na novotare, pogotovo Ešarije. Pošto su Ešarija bili mješavi, znači, moatezijsko džehmijske akide, Znači, kako se nešto odgovara na, na ono s čim došlo Džahmije i muatezile, istovremeno se odgovara i, i na Ešarije. Tako da su knjige i Mnukajim Bebetemije pune odgovora na ono sa čime su došli Ešarije i Maturide, koji su stvari prevagli ovaj umet jel, u vremenu kojima su oni živili, prevagli sa svojim, jel, sa, sa svojim akidijskim pravcom. E, a narodno jel, Ibn Temije jasno kaže, e, riječima kaže, e, na jednom mjestu u svojim fetvama, e, u Međmul Fetava, u drugome džele do 50. strani, kaže, kaže riječima, kaže, kao što kažu neki novotari ešarije nazvao je šarije novotarima. Naravno, jel, kada, ako su e, šarije novotari, eh, su džema, ne može biti neko ko je novotar, jel, oko toga nema razilaženja. Jel. Ne može neko biti e, u akidi, jel, sunova džema, da bude novotar. Naravno, novotar u akidi, kad govorimo šarija, to, to je, govori se e, sa strane akide. Nema šarija u fiku, nego šarije su u akidu. Pa ako su oni novotari u akidi, kako će oni biti, jel, kao što oni biti ahli sunne val džema. Znači, ovo, dovoljno je ovo, kada, ako bi neko pokušao da kaže da Ibn Temije, je imao drugačiji način kada govori o šarijama, maturidijama, ovo ono. Znači dovoljno samo da se zna ovaj dio, znači među mod fetava, drugi, drugi međele, drugi, druga knjiga, 50. strana, gdje bi temije kaže, kao što kažu neki bidatori, novotari, šarije, gdje naziva šarija novotarima, da je to dovoljna stvar, da, odnosno da je Ibn Temije smatrao ešarijama, ešarije novotarima, a čini smatra novotarima, jel, nema sumnje da, da, da, da i ne može smatrati da su ehl sunu a da budu istovremeno novotari u akidu. Jel uh, od savremenih učenjaka Uh, poznati savrni učenjaka koji su jasno naglasili da šarije, maturidije, nise, ali su nađma, su prije svega šejih Albani, koji je šarije nazvao neprijateljima sunneta. Ne samo da su novotarokidi, nego su neprijatelji sunneta. Zašto ne prijatelji smrti? Jer njima ne odgovara, ne odgovaraju mnogi hadisi iz Buharije, muslima i mnogi drugi hadisi. Zašto? Zato što ne mogu proći sa svojim onim razumskim postulatima koji su uzeli od filozofa, pa, e, na kojim se izgradili svoju, svoju jel, e, zabludjelu akidu, pa i normalno smetaju mnogi ti hadisi i smatraju da te mnogi hadise koji govore o sifatima, e, Allah Đelašanu smatruje, kaže, da su to hadisi koje su izmislili kaže, izmislili, kaže, lažljivci, izmislili monafici ovog umeta i ubacili, kaže, u ovaj umet, pa čak, kaže, i u Buhari muslimu je mnogo hadisa koje su monafici izmislili i ubacili u te dvije knjige, pa, pa s te strane je došlo, je da su ove dvije knjige po njihovom naravno, iskriljeno mišljenju, da u Buhari muslim ima hadisa koje su monafici ubacili, a koji su lažni, izmišljeni hadisi, naravno, to su oni hadisi koji njima štimaju ne mogu nikako uskladiti sa njihovom, jel, novotarskom akidom. E, također šehova koji su, e, koji su jasno naglasili precizno jel, e, da ešerije maturide nisu jasno sunan na džemaje, svakako Salih e, ibn Ustajmin, Rahimehullah, e, u svojoj, e, svojoj knjizi e, e, komentaru Šerhul Vasitije, je jasno naglasio precizno riječima da ešerije maturidije i njima slični nisu ehli sunne val džemaje. Također šehe Salih al-Fevzan, je u nekoliko navrata jel naglašavao i govori da šarima turidije u, e, ne ubrajaju su ehli sunne vel džema i mnogi drugi još jedan nabrajaju poput Nasir al Akla šeha Nasira al Akla i od Rahmana Mahmuda dvojice poznatih e, u Saudijskoj Arabiji koji sam ja lično čuo jel, i ima u njihovih knjigama naglašeno jel, da, e, da e, šarima turidije nisu ehli sunne vel džema da ne, ne, navodi mnogi druge učenjake koji su to jasno podvukli i oko čega jel, nema sumnje jel, e, E, ako bi neko došao nakon onoga i rekao, pa dobro, ima nekih učenjaka poznati, današnji selefijski učenjaka, koji kada govori o šarijama maturidima kažu jel, e, oni su ehli sunneva džema u onom čemu se složili sa ehli sunneva džema, a nisu ehli sunneva džema u onom čemu se razlišli sa ehli sunneva džema. E, ako se to može kod nekog naći od nekih učenjaka koji su rekli, od poznati jel, učenjaka čija, čija se riječ uzima, e, onda se to u svakom slučaju može svesti na to da vjerovatno su bili upitani na nekom mjestu gdje nisu htjeli jel, da dovedu u nezgodnu situaciju e, one koji pitaju, a koji su možda e, neka islamska zajednica, neki mešihati, šta ja znam, koji su ješarijski akide, pa da i ne bi dozvali, dovedu nezgodnu situaciju situaciju ili da ne bi nastala prepirka, svađa tako dalje. Helen se može se naći izlaz za taj njihov, za taj njihov stav, iako ti isti učenjaci ili kada pošnjavaju akide, ili pojašnjavaju jel, e, otarije i odgovaraju na otarije sa kojima su došli šarije maturidije, odnosno jel, e, taj odgovor jel, da se kaže za šarije maturidije, da su oni ehli sunnalo džema, ono u čemu se složili ehli sunnalo džema, a da nisu ehli sunnalo džema, ono u čemu se različili ono sunnalo džema, to se može reći za svaku sektu. Jel. To se može reći da svaku sektu jel, u islamu, da da su oni ehli sune, on će se složili, pa makar u nekim sitnim stvarima, a da nisu, on ćemo se ni složili. Jel. A mi jel, znamo jel, znamo stvari u kojima su se, jel, u kojima se ešarije, maturidije složili, sa ide u mehli sune, znači, složili su se tri ili četiri stvari. Ešarije, maturidije, šarije se složili u tri stvari, to je pitanja gajba, e, počinio se velikog grijeha i stav prema sahabima, U te tri stvari se složile šarije sa kidom Maturidija. A Maturidija u tri stvari i dodaje se još pitanje kadera u, u čemu se složi sa kidom Maturidija. U svim ostalim akidetskim pitanjima nisu se složili sa kidom Maturidija. Znači u ogromnoj većini ostalih temeljna e, akidetskih nisu se složili sa kidom Maturidija. I na kraju dolazimo do rezimea rezime, govora o ovoj temi, a to je da, da se e, e može komotno nakon svega kazano može se reći e, na, na, da se da odgovor na ono, na ono prvo pitanje postavljeno na samom početku, a to je e, da li su Ešarije Maturidije ehli sunnevel džema kao što se često čuje i kao što se, e, o čemu se govori priča svejedno kod nas u Bosni ili na drugim mjestima, o čemu su napisane knjige i tako dalje. <coughs> Odgovor na to, nakon svega kazanog, je jasan da u stvari Ešarije i Maturidije su kelamističke sekte. E, koje se ubrajaju sljedbenike kibli. vrlo bitna stvar, znači oni su sljedbenice kibli. znači sljedbenice kibli u što nema sumnje, znači od muslimana. Međutim, ne ubrajaju se u spašenu skupinu ehli sunneva džemaa, iako su, pazite, vrlo bitna stvar, iako su e, šarije maturije najbliži u odnosu na ostale sekte. Oni su najbliži u odnosu na ostale sekte. E, kad kažemo da su oni najbliži, onda se postavlja pitanje pa, pa gdje su onda ostale sekte, ako su ove, uh, ove dvije šarijske maturidijske sekte složile samo tri, četiri pitanja, pa šta je sa ostalim sektama, jel, znači onda se nisu složile ni u tim pitanju, i to je tačno, znači, ostale sekte se čak nisu složile ni ovim pitanjima sa ehli sunnevel džema. Uh, e, šta su argumenti, znači, razine argumentata da ehli sun e, da šarima turidije nisu ehli sunnet al prva stvar je to što su, znači prva prva stvar prvi najjači argument što su stvari šarima turidije su sa različi sa akidom ehli sunnet al u većini temeljnih osnovnih akideskih pitanja Znači, u većini temeljnih osnovnih akidijskih pitanja se različili sa akidom ehli sunnila džma, a složili se one tri, četiri koje smo spomenuli. A dovoljno je, znači, dovoljno je da, da se smatra da su izašli za kide ene sunnama džema, kao što su pojasnili mnogi učenjaci, to da se raziđu samo u jednom jedinom temelju sa, e, sa, e, sa akidom ehle sunnama džema. A kamo da se raziđu u većini e, osnovnih akideskih temeljnih pitanja. Druga stvar, druga stvar koja argumenti dokaz da oni nisu ehle sunnama džema je to što su Ešarije Maturidije, kelamističke se, e, skupine, sekte, odnosno Ilmul Kelam, oni svoju akidu na ono što se zove Ilmul Kelam, sk, e, skolastičari. A e, nema, e, o, naravno, oni on, on ne tvrdi da nisu to, oni, oni za sebe kažu da su, da tumače akidu sa stanovišta Ilmul Kelama. E, a A oni koji se bavili ilmu kelamom, sa druge strane, jel, nazvani su, kod učenjaka ehlu sunnila džema, od davnina, nahva, nazvani su ehlul ehva. A ehlul ehva to znači novotari. Prema tome to znači da novotari nikako ne mogu biti ehli sunnila džema. Ne može neko biti novotar u akidi, a da bude istovremno ehli sunnila džema. Uh, E, to je nespojivo, jel? E, također, znači, e, ova, ova druga stvar kao argument, znači, da, da dovoljna činjenica da su šarije maturidije kelamističke sekte, znači da, da u svom u pristupu akidijskih tema pristupaju sa, sa nivoa ilnu kelama, skolastike, da dovoljna je ta stvar, a to je novotarski način, na čemu su složili imami e, četiri mezeba i ostali učenjaci selefa, da je ilmu kelam novotarski način pristupa i tumačenja akide islamske, Znači, dovoljno je ta stvar da se, da, da, da se zbog toga nazovu da, da, oni, e, da, e, da su oni novotari, odnosno da nisu ehli sunova džema. I treća, e, također, vrlo bitna stvar i argument da je šarija maturija nisu ehli sunova džema je to što su, što su potvrdi sami šarijski učenjaci kao što je Subki u svojoj knjizi Tabakatu ša, šafijije, inače jako prisratna šarijska knjiga, on je sam u toj knjizi spomenuo uh, da su učenjaci, koji su najveće šarijski učenjaci, Džuveni, Razi, Gazali i mnogi drugi, da su se oni pokajali i vratili na mezheb Selefa. Naravno, postavljaju se ono banalno pitanje koje smo, o kojem ćemo se već govorili. Ako su oni vratili na, na mezheb Selefa u Akidi, naravno u Akidi, jel? Postavljaju se pitanje na koji su oni Akidi prije toga bili. I što su im, ako su bili, e, ako su kaješari i bili na Akidi, ehlu sunu ođima, uh, zašto se morali pokajati od toga i vraćati na akidu Selefa. E, također je e, i četvrta jasna stvar i, e, i koja je pečat ovom, o, govora o ovome to da, da imamo izjave učenjaka izjave učenjaka od same pojave šarija maturidija i prije njih do dana danas koji se jasno i nedvosmisleno reki da su e, šarija maturidija da su novotavske skupine i sekte odnosno da nisu ehli sunne vel džemaa i sa ovim, e, sa ovim bi završili e, e seriju i ciklus predavanja vezanim za šarije maturidije. Ja molim Allaha Đelešanu e, da nam prosvijetli e, naš e, razum, e, da nam poveća naš iman, da nam poveća fik u vjeri i u akidi i u propisima, e, da nam da snage da E, i, i bolje da što više izučavamo vjeru, e, vjeru kako bi radili po njoj da nam, e, da nam poveća iman kako bi kako bi ga kako bi jel ostali na ispravnom putu molim Allah da nas učvrsti jel u ovim vremenima fi fitne iskušenja i dalaleta i s ove i s one strane, da ostanemo na ispravnom, na onom što se zove e, srednji put, ne srednji put popuštanja, niti je srednji put pretjerivanja, niti naginjanja, ostavljanja ono što vjeri, niti pretjerivanja, e, kako bi se e, odgovorilo na ono popuštanje, nego je sredina ono što je došlo u Koranu i sunnetu, što je jasno pojašnjeno ino i što što su naši učenjaci e, provjereni učenjaci i imami ovog umeta a, e, prenijeli pojasnili šta je e, šta je sredina i šta je pravi put molim Allaha dželešanu da da ovo što smo sve do sada čuli po ovom pitanju bude dokaz za nas a ne protiv nas na sudnjem danu e, allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilejk